Laganini, Bauštelica. Večera s nama u studiju Teja Dimnjašević, kao što sam već i najavila, voditeljica organizacijskog odbora Riječkog interdisciplinarnog kongresa ove godine već peti po redu. Tako, Dobro večer, dobro večer. Evo Teja za početak reci mi prvo kako si, volim pitat ste. na početku da vidimo li dobro ili nije. Super, evo stvarno sve ide dobro. <laughs> Sve je super. Sve je super. Ok, Riječki interdisciplinarni kongres eh, ove godine, kao što sam već rekla, eh, peti po redu. Tema ove godine? pa tema ovogodišnjeg kongresa su stvari ljudska prava i društvena pravednost, a Razmišljali smo kako dati u stvari naziv u samom kongresu, pa smo se dosjetili svi smo jednaki, ali neki su jednaki. Kao jednostavno želimo ukazati na ta nekakva ljudska prava, kršenje njihovih i društvena odgovornost u i Republici Hrvatskoj i općenito u svijetu. Znači bilo je teško smisliti e, naziv kongresa više nego organizacija ili... Pa dobro, podjednako. <laughs> podjednako, ali dobro, sad je organizacija u stvari ono glavno kod čega se bavimo i tako da nam, ali dobro sve ide. Kako teku pripreme za sad? Pa za sada je jako dobro, mislim većinu posla smo i obavili, kontaktirali smo pozvane predavače i tribine i okrugle stolove smo smislili, tako da ide dobro, evo čekamo još neke završne stvari da obavimo i da možemo onda jednostavno uživati u cijelom tom kongresu onako kako ste zaslužili svi vi koji ste zapravo u organizaciji. Koliko je ljudi u organizaciji? Pa u organizaciji je trenutno aktivno šest studenta i studentica u, s Filozofskog fakulteta u Rijeci. E, znači nas šest u stvari smo glavni za cijelu organizaciju. Naravno podijeljeni smo među sobom za pojedine nekakve dijelove organizacije ali moram priznati da smo stvarno dobri su i studenti i studentice koji to organiziraju, tako da ide sve dosta lagano. E, cijeli kongres dakle, održava se na Filozofskom fakultetu. Tako je, mm. da, na Filozofskom fakultetu u Rijeci. E, održava se kroz tri dana, od drugog do četvrtog studenog. E, po danima su nekako smo pokušali rasporediti te sekcije još uvijek nam traju prijave za aktivne i pasivne mhm. sudionike, tako da evo, pozivam sve studente i studentice da se još uvijek mogu prijaviti do 27.9. Dakle, bilo tko može od studenta Bilo tko, da, naravno, sa sveučilišta i sa drugih sveučilišta iz Hrvatske i regije, znači to uopće nije upitno. ja evo posebno bi pozvala naše studentice sa sveučilišta i studente u Rijeci, tako da uvijek nam nekako fali i žao nam je vidjeti da ima više studenata i studentica sa drugih sveučilišta nego sa našeg, pa evo pozivam ih da se prijave, da pročitaju na našim web stranicama i na Facebook stranici o samom kongresu i da se prijave, da aktivno i pasivno. A s čim se zapravo studenti mogu prijaviti? S pa- nekakvim radovima? Kakvim... Tako je, da. Znači studenti se mogu prijaviti s različitim radovima na koje se naravno vezuju uz temu kongresa na našim stranicama čak postoji nekakve prijedlozi s kojim temama bi se mogli prijaviti, naravno to je samo okvirno. moraju napisati sažetak rada, poslati ga nama, onda do 13. listopada dobivaju odgovor da li je njihov rad prihvaćen i naravno program kongresa i kada je u stvari planirano njihovo izlaganje. Dakle, I naravno još samo da kažem da mhm. znači za sve aktivne uh, sudionike s našeg sveučilišta e, sudjelovanje je besplatno tako da znači nema nikakve kotizacije za njih, sudjelovanje na kongresu je besplatno. Kao za ove vanjske izvan, izvan Riječkog sveučilišta. Za njih kotizacija postoji, tako da evo mislim da je to jedna dobra stvar, da potaknemo naše studente, studentice da se prijave. Koliko je za sad prijavljenih, imate li? Da, za sada imamo nekakvih 25 prijavljenih, e, tako da, ali pošto još prijave traju, nekako uvijek u zadnjih tjedan dana dobivamo i najviše prijava, pa evo. Koliko je za sad bilo ovih godina proteklih nekakav okviran broj prijavljenih studenata i izlagača? Pa aktivnih znam, otprilike je bilo po kongresu od e, oko 30 znači to bi bilo preko 150, ajmo reći, studenta, studentica su aktivno izlagali. E, I naravno pasivno je bilo dosta puno više, tako da jako je uspješan kongres, moram priznati, u ovih proteklih stvarno četiri godine što se održavao, bio jako uspješan i imali smo različitih sudionika iz različitih država i Europe, tako da bili smo jako zadovoljni. A kako su teme bile zastupljene ovih godina? Pa znači teme su bile od seksualnosti preko društva neznanja, tehnologije i društva i zadnje što smo imali znači prošle godine ljepota i zdravlje pokušavamo se dotaknuti svih nekako tema koje bi mogle biti zanimljive za interdisciplinarno istraživanje, što je u stvari cilj ovakvog kongresa, znači da okupimo različite studente i studentice koji će obraditi tematiku iz različite perspektive. I evo, stvarno pokušali smo nekako osmisliti te teme koje bi se mogle obrađivati sa društvenih i humanističkih područja. A što se tiče volontera, Znači prijave za volontere će krenuti u listopadu početkom akademske godine. Oni su znači prijave će biti otvorene pa sigurno jedno dva tjedna. Prijaviti se mogu znači bilo svi studenti, studentice sa sveučilišta ili ako ima neko ko bi Ovako. <laughs> Da, iz daleka došao. e, <laughs> tako nešto. I ovaj, tako da evo, bit će obavijesti na stranicama i od fakulteta i našoj stranici da, se, da su prijave otvorene i evo pozivam ako već ne mogu aktivno, pasivno sudjelovati da se prijave kao volonteri. Koje su sve obaveze kao njih, kao volontera? Pa volonteri će biti u stvari kada se svi prijave raspoređeni prema nekakvim e, volonterskim dužnostima pa tu imamo brigu o prostorijama, rezervaciji prostorija, imamo brigu za sudionike i kongresa, odnosno da ih se malo upozna s gradom ako im treba nekako pomoći pokazati određene dijelove i hosteli i autobusnu stanicu, na primjer, ili kako doći do fakulteta. Tu su onda naravno volonteri koji, nam, koji su nam na infopultu na samom kongresu koji se brinu i za akreditacije sudionika. Tako da u stvari moći će i sami oni izabrati u kojem dijelu bi željeli volontirati. Ok, a sad ono pitanje, kako je sve to uopće započelo? Kud ideja za takav e, projekt? Pa evo, prvi kongres se održao 2013. godine, tako znači ovo je jedna peti u stvari jubilarni kongres koji se uzastopno održava svake godine. Pa ideja za Rikom je krenula nekako od o, studenata, znači Aleksandra Šušnjara i Tomislava Čopa koji su došli na ideju da bi željeli organizirati nekakav, pokrenuti nekakav projekt a, na sveučilištu i na filozofskom fakultetu koji bi u stvari interdisciplinarno obrađivao tematiku pošto su oni vidjeli da i kroz studiranje jednostavno nema puno takvih, mhm. takvih kongresa koji se na taj način bave i jednostavno su došli na ideju za Rikom. naravno tu im je puno pomogao i studentski zbor sveučilišta u Rijeci kao i filozofski fakultet u Rijeci koji su i ove godine naši sponzori bez kojih u stvari se niti jedan mm rik ja vjerujem ne bi mogao održati. Bez njihove potpore, da. Tako je, da. Tako da, evo, njih dvoje su došli na tu ideju, ali isto tako moram reći da su svi studenti i studentice koji su bili u organizacijskim odborima tijekom svih ovih godina stvarno puno doprinijeli. Bez njih se isto ne bi moglo ništa organizirati. Tako je, dakle svaki kotačić je bitan, bitan. zapravo. Da. Ok, te imaš li možda još nekakvu bitnu, bitan detalj oko Rika koji smo možda Pa evo da, možda samo da kažemo da su znači, sva predavanja koja će biti gostujuća i e, tribine i okrugli stolovi otvoreni za javnost. uh Znači na njih može doći bilo tko poslušati i sudjelovati u kongresu. Znači ne moraju se službeno prijavljivati. E, jedino što evo moram reći da oni koji se službeno prijave dobivaju i potvrdu o sudjelovanju na kongresu, dok znači ovi koji dođu u otvoreno, naravno sve za javnost, neće dobiti tu potvrdu, ali evo ja pozivam sve da dođu, da poslušaju i naša, naše studente, studentska izlaganja, ali i naše gostujuće predavače. Evo ja mogu reći da ćemo imati tribinu o pravu na visoko obrazovanje gdje ćemo govoriti o nekakvim možda i društvenim i, i drugim čimbenicima koji utječu na jednak upis na fakultete. Mhm. E, i stvarno evo mislim da kongres za svakog se može naći po nešto E, u razgovoru smo ispravo s za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske, tako da se nadamo da će se i ona odazvati našem pozivu i mislim da će se svakog nešto pronaći. Ok, super. Ipak je to interdisciplinarni kongres, tako da... Pa da, evo, mislim, time se uvijek vodimo, da, tako da mislim da nije samo striktno namijenjeno ni studentima filozofskog fakulteta, ta, mislim da se svakog može <laughs> nešto pronaći. ok, Teja, hvala ti puno. Evo za kraj, naravno, bez toga ne može proći, e, glazbena želja. Glazbena želja da, evo, može simfoni <laughs> od Clean Bandita. Može, evo, ide simfoni i Clean Bandits. Hvala, Teja. Molim.